Intervista Shirley Blake, August 2012. Mela, tista' tibda billi tagħti ftit overview tal-karriera tiegħek, speċjalment li nixtieq fil-qosor li toħroġ il-fażi differenti fil-ewwel ħdim tem, mbagħad mor tem, eċetera. Ehm, speċjalment kellem ftit ukoll fit-taħriġ tiegħek fejn ħadtu t-taħriġ. Tajjeb, ehm, mela jien bażikament prodott ta' politeatru, għal min mhm. forsi ma jiftakarx politeatru minn kien xkien whatever, kienet eh, skola ta' drama slash kumpanija ta' teatru, mhm. kienet waqfa minn Mariotta Pajdi fil-at the end of the 80s, 88, xaħġa kienet. Jien ma kelli l-ebda esperjenza, ġviri xej xej, kont totalment green, ġviri. Kont persona nisa ħafna, ġviri, pero ma tafx kif dem kollok ċerta eh, sejħa li tgħid nixtieq nagħmilha dik il-ħaġa, pero ma nafx kellix il-kapaċitajiet finalment li nagħmilha jew le. Insomma, minn kuraġġ u deċidejt biex eh, nenrowlija mal-kors tagħhom. U nista' ngħid kienet love at first sight. Mhm. Kelli l-unur in a way li bdejt ma' nies li kienu eh, kellhom ħafna knowledge u ħafna esperjenza x'jistgħu waslu. Żmien kienu fil-Fifċini fejn fejn hemm il-Ġeneral Perzjuni, hemmhekk kienet il-bażi ta' politeatru. Ehm, nista' ngħid jien min-naħa tiegħi, ġifieri kienet purament teatru, ġifieri kien iċċessaġġ politikalment għal whatever. Ehm, eventwalment persi kien hemm il-produzzjoni ta' dejjin. kienu wkoll ituna l-opportunitajiet illi taħdem x'partijiet żgħar, ovvjament jien sħabi m'għandix esperjenza ġifieri taf kif sens u apparti ġifieri minn acting kienu wkoll li ħeġġuna biex nagħmlu xogħol backstage biex aħna konna esperjenza wkoll backstage ġifieri jiena għamilt ħafna xogħol ta' book u naf Affarijiet fejn hemm bżonn fuq is-sets, jiġifieri affarijiet eh, affarijiet hekk. Għad ovvjament iktar ma tibda sejra l-qudiem, eh, tafinti, iżda tikber jien pjuttost kont żgħira, ġifieri għall-ewwel kont daqsxejn limitata tafinti f'partijiet xi stajt nieħu hekk, plus kien hemm ċertu żvilupp li jiena kelli bżonn nilħaq ukoll. Tgħaddi minnu. Tgħaddi minnu. Nista' ngħid li Messaġġ il-ħaqt il-maġġor parti tal-politeatru. Naħseb kienu biss forsi fl-aħħar sentejn li forsi x'mas kont iddeċidejt li nkompli l-istu għal li ġara politeatru. Eventwalment l-iskola kienet għamlet isa naħseb xi sena. Eh, Bat spiċċaw illi spiċċat kumpanija, ġi spiċċat l-istudenti kind of parti mill-kumpanija, minn baqta minn ġda mux kullħat jibqa ġviri, minn jibqa, minn jidroppja. Pero jina kind of mill-ewel komplejt u kont nħosni tajba fi għawek. Għal kienu jisiru produzzjoni interessanti ħafna. Kien ħafna stil breħtjan. tal-teatru. Ehm, allura kien hemm ċerta dejjem eh, u apparti ġifieri mill-place kien għamlu diskussjonijiet. Ehm, eżatt, ġifieri kienu kienu eh, kien hemm panel speċi ta' u wara kienu jkun hemm diskussjonijiet l-udjenza saqsu il-speċi eh, ta' forum theater. Fi għad is-sena jew ftit iktar ta' taħriġ, mhm. Tħass tgħidek li kont parti minn kumpanija mbagħad? Ifhem awtomatikament Essaċ isa mietet naturali. L-iskola. L-iskola. Ok. Ġviri, ma jidirlix li reġaw sejħu applikazzjoni ta' Ok. Ġviri, kienet ista l-ewwel darba kienem konkurrenza niftakar mhux ħażin. Mhm. Ma bħal kollox fil-ħajja mhux kulħadd ikun kommitet l-istess, u minn forsi jidna forsi ma kienx dak tiegħu. Ġifieri eventwalment tispiċċa tim ta' nies illi l-istudenti speċi naqsu dak iż-żmien ma kienx hemm mhux forsi bħallum għandek id-diploma jew għandek hemm. Eh, eh, eh. Dak iż-żmien it's just attending classes biex inti tħarreġ is-sena tal-park. Tal-park. Mm. Hemm jisom saret li meta tieħu sem you're gaining experience. Imma sjajta daqsxejn l-iskola, in a way, dament il-workshops ehm, li tagħmel, jien speċjalment peress li kont għadni żgħira, mm. forsi daqsxejn ktajn experience, kind of, konnu pjaċir li. Però kienet ovvjament esperience sabiħa ma tissir parti minn mm. produzzjoni. Mm. Eh, fuq l-iskola ta' politijat għan saqsik aktar, għan saqsik mhux ħażin. ċertu erja tat-teatru, forsi peress li politeatru kien iktar stil Brechtian, jina u lingwa Maltija, xtaqt li noħodha step forward. L-ewwel nett għamel kuntatti ġodda wkoll. U ta' fejn trid esperimenta fi stili tat-teatru li jessaċ ma' politeatru ma kontx nagħmel. Allura kont Iddeċidejt li nidħol dak iż-żmien konna nsejħula l-imtana. Okay. Manuel Theater Academy of Dramatic Arts, illum hija Drama Center. Mhm. Kienet ibbażata teatru Manuel. Għamilt kors ta' tliet snin. Eh, Bejwet tuħor, is-snin x'kienu? Jiena ħafna bis-snin ta' lek. Mela, ħanara ta' L-aħħar sena minn tabla tal-bajda. Però ovvjament kien hemm ta' skola ġim ma kienet ma ġietx irranġata minn mhm. sentejn il-Manuel Fiti. Mhm. Skola hemmhekk. Ma tagħmel l-aħħar sena muvja u l-bla tal-bajda. Ok, famuż. Li kienet l-aħħar sena tagħha. Mhm. Ovvjament hemmhekk titħarreġ aktar fuq stili differenti, ġifieri Greek, Shakespeare, klassiku, kontemporanju, ġifieri stili differenti. U hemmhekk Kien fażi interessanti ħafna lilja wkoll il għaliex parti li ovvjament ukoll tħarġ ma' nies differenti li wkoll kellhom ħafna xi jagħtu mm. naħseb li teatru. Eh, ovvjament kellna l-klassi tagħna li inti qiegħed magħhom kuljum u li kif essaċ spiċċajna minn hemmhekk Konna għadna grupp ta' teatru. Jiena, Chris Gruppetta, Merlin u Rachel il-mara tiegħu. Rachel. Rachel. Rachel Portelli. Il-grupp nismu Faces. Kien Kien sperimentali u l-papa ta' Rachel, Anthony mhm. Portelli, kien kitib. Mhm. Um, u kind of konna naħdmu tip ta' xogħol miegħu illi noħorġu sort of l-idejat tagħna u kind of jikteb kind of għalina ta' kif. U konna għamna l-ewwel produzzjoni kien jisimha No More Pickle Daniels. li kienet x'kien xogħol interessanti ħafna x'kien dwar cloning u genetic engineering, xejn black humor, kind of theater u u kienet mar tajb ħafna konna għadda semx competition u koll u konna tellajni dik kienet derġija Patrick Bell nafxek tal-Curtain Razor kien għadu Patrick kien għadu kif ġej minn Liverpool kien għadu kif għamel ma nafx il-masters jew whatever hmm. hekk. U ħti kien parti mill-credits eh, tiegħu kien tellana hemmhekk f'Liverpool u konna ħadna sem fis-Summer Festival hemmhekk. Ġifieri kienet esperjenza sabiħa wkoll xerja internazzjonalment. Hmm, hmm. Kien hemm l-Ingliż ukoll. Apparti dik għamilna wkoll eh, Għamilna tlet produzzjonijiet. Għamilna Earwigs, dik ma kienet tant l-importanti, kienet ta' awtur eh, minn New Zealand. Ma kien xogħol interessanti wkoll. Kien eh, kien hemm xi xi eh, Ġviri, eh, u kol. Faces da mux ħazin, da mlumu ta' snin. Iva, couple of years, ġviri, għamilna three productions. Mm, mm, mm. Basikament, Rachel u Chris eh, kellhom it-tfal ġviri kellhom ta' fint commitments eh, familjari ġviri. Ehm, jien ovvjament li mxtaqt li kolli grupp tiegħi, għaliex, mm-hmm. ok, naħbiex naħdem ma' gruppi oħrajn u kelli opportunitajiet minn kumpani oħrajn li. Però taf inti dejjem ikollok ċertu stil ta' teatru li forsi tkun iktar komda fih. Jogħġobni xogħol forsi daqsxejn iktar oriġinali. Mhm. Eh, u li twassal messaġġ ukoll. Mhm. Forsi ħrix minn hemm mhux ġast wija, ġast another story, forsi dak li jkun ħaseb naqra fiha, mhm. kien hemm ċertu ma' gruppi differenti nagħmlu mod ħdimt ma' talenti għamilt serje ta' Shakespeare plays bil-Malti ma' Mario Mkalle. Ma' talenti, iva, ok. Għandi l-opportunitajiet. Iva, kienet fażi interessanti, speċi mhm. jina Shakespeare preferi iktar bl-Ingliż, però kien interessanti li tagħmlu bil-Malti. Hmm. Ġifieri at the end of the day huwa ta' finti, hmm. huwa universali wkoll. Hmm. Ġifieri U saru quite a number of plays. Eh, jien kont King Lear, eh, Twelfth Nights, Much Ado About Nothing, Macbeth u koll, ġifiri ħadsem. Ma Mario għamil ċipliz ġifiri u koll. Għalajtek, għamilt stil essaċ li ma konċ għamilt qabel. Ġifieri Shakespeare l-iktar apparti Drama Center, I mean mm. li ħdimt miegħu. Mm, mm. Ah, ma tafx kif kultant kun hemm ad hoc groups, ġifieri nafx qed titella play, ħdimt ħafna ma' Ġożef Ċappara, nagħmlu mod. Ehm, U bażikament mort issa l-ewwel persuna Malta li għax kien għadu ġab il-liċenzja, ġifieri I was kind of an experiment. U għalija dik l-ewwel suppost tagħmel il-certificate. Mhm, mhm. Però jekk tagħmel tipprova li inti għandek esperjenza f'teatru, you can go directly to diploma. Mhm, Sa, u mbagħad meta kont qed nagħmel il-landa, kien hemm ukoll eh, Roderick Bassallo, nafx xi Roderick. Ismu came up as well. U taf inti speċi wiwi doton well u hekk, insomma kellna ħafna viżjoni simili ħafna mm. fejn tidħol teatru biex nixtiequ eċetera. Plus inħossu wkoll li b'ċertu kumpaniji sa jiena sax m'għandix xi għaliex kien hemm minn tani ħafna opportunitajiet. However, taf inti, I mean, tkun trid tagħmel l-affarijiet li huma l-affarijiet li jogħġbok lilek, mhux dejjem tagħmel l-affarijiet li jogħġbok lilek, ma xi kultant tkun trid taċċetta affarijiet biex speċi ta' you keep going. U naħseb ukoll li ħafna mill-gruppi Maltin huma magħluqin ħafna, bis-sens Diffiċli forsi tidħol di forsi of the record kind of don't quote me, ma namlu mot jina kont derġejt play għal One Act Festivals tal-MABC. Ok. And, uh, kienet tu minn għanda ċer kelli zewċ attriċi fija. They just, jek minn tix tal klikka taħħom, zajna naħseb minn persona li għam quite open to me, xumda li. Imma jgħal u lek ħafna kbir. Ġifieri ma kontx iżiltom inti daw l-atturi. Fil-każ ta' tal-One Act Play Festival. Inti li għandek, jina kien approċjani Herman Greg, dak iż-żmien kien il-President tal-MABT. Bat Speċi ta' għalimna kemm xi plejt interessana, jkun ta' żejt din. U eh, inti li tista' tagħmel Għax inti ovvjament huwa klabb, ġifieri inti hemmhekk assaġġ irridu jingħaqgħu hemm auditioning process. Però jekk inti taf biss ma jkollok tnejn minn nies partikolari u f'dil play partikolari rrid żewġ twajliet. More or less the same height, the same kind of struttura, so taf inti, kienet ta' partikolari. Allura kien hemm żewġ persuni li xtaqthom u ħeġġejthom biex biex jagħmlu l-audition. Ma tkont għażilthom l-audition, xorta kien hemm audition process għalih. Lek, kien xogħol interessanti ġifieri, ovvjament l-ewwel darba li you criticize, dik xi ħaġa li qatt ma jina li kienet Esperiment ġdid ta' rafting, ġviri fadalli ħafna x'naqdef. Però kienet xi ħaġa li ħadda pjaċir ukoll. Kien hemm ċertu tim spirit ukoll, ġviri żewġ attriċi l-oħrajn li nafhom ta' fuq taw il-feedback ukoll, ġviri they helped ukoll. So as such, kif qedlek in a way, kultant biex tagħmel breakthrough ġo grupp ġdid biex taqseb faċli. Eh, eh. ehm, Le, naqbel miegħek ġifri li at some point you need to do your own thing. Ġifri, monka your own thing forsi iktar fuq eh, ċertu żmien li freelance jisu orrajt tagħmilha, imma mbagħad ħatejja minnha. Eżatt, eżatt. Mbagħad jiena jogħġob ħafna l-kollettiv. Fil-limbat fl-aħħar kumpanija tiegħek hija xi ħaġa li I empathize with it. Nixtieq nistaqsik ftit issa. Semmi komplilek meta. Konkludi. Konkludi. Insomma, waqt il-proċess tal-diploma, kien hemm Roderick, Roderick kien qed jagħmel il-ta' qabel il-certificate. Però ta' fimti ħafna mill-affarijiet huma qed simili ġifieri. So as such kien ikollna workshops, jien kont kien ikolli workshops ma, ma certificate għax jien kont l-unika waħda. Tagħmel diploma. Tagħmel diploma. Insomma anyway, you dejjem xtaqna li forsi, meta l-estejna, insomma, l-eżamijiet, dejna, whatever. Konna niltaqaw ġviri, kien proċess bil-mod, eh, ġviri mux millu mal-għada, x'taħinti. L-ewwel ħaġa importanti huwa l-finanzi. Hmm. Ġifieri kif se tagħmel biex forsi tibda tagħmel il-finanzi u eċetera. Ehm, Jina fortunatament ħabiba ħafna ta' biex Lucris li kelli faces u mux qed ngħidlek għamilna l-flus mill-grupp. However, fej konna nistgħu nġemmaw naqra biex aħna dejjem konna l-produzzjoni. U darbet nitkellem magħhom qed ngħidilhom speċi tali ehm, you know, nixtieq li naw Rodrik nixtieq li nagħmlu group, whatever. And they very kindly offered li l-flus li kena ta' faces li jiġu transferred biex jibqaw fit-teatru. Unika li ħaġa naħseb li fili. Um, I appreciated it a lot, mm-hmm. għalix All right, illum hawn l-sponsorships mm-hmm. tal-application li huma ta' fin team, grupp ġdid biex tagħmel breakthrough għall-ewwel kind of the feature. Mm-hmm. Allura you have to prove yourself, mbagħad jiġu affarijiet. Ah, so eh, plus li jiena Roderick għandna għandna wkoll ċerta mentalità li inti għarajt, inti għazmu xat tamlu għal-flus. Hmm. But jina nemmen li bnidem li ġi jaħdem miegħek tih ċertu apprezzament, hmm. memx għal-fejt offrilu, ma nistawx naffordja barra minn However, li tibda tinstilja naqra, SMI professional kind of thing, l-inti, aha, bnidem ħallas Di, di xi ġara nsaqsielek fil-fatt, hija l-aħħar mistoqsija. Il-kuntest Malti huwa dejjem kuntest amatorjali fl-aħħar mill-aħħar. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq? Hemm xi kwalitajiet li għandu l-emiċer li forsi l-professional qatt ma jista' jkollu? Jew x'inhuma l-issues ta' problematiċi għall-emiċer? Nixtieq titkellem ftit fuq. Naħseb l-ewwel ħaġa huma l-finanzi. Mhm. Ġifieri eh, taf inti, l-lum biex tella produzzjoni, anka jekk ħat tagħmilha minnhom, mhm. imma ma tistax eh, tagħmilha mingħajr ċerti spejjeż. Mhm. Ġifieri dik xi ħaġa żgur li tittamel budget, mhm. ħafna drabi ħadmu over budget. Ġifieri dik hija naħseb importanti. Naħseb li Malta talenta għaw ħafna ġifieri għal ċokon tal-pajjiż. Għalmenu fil-teatru, ħanajtek. Għaw interess. Nemmen u koll li forsi Fis mux kollox, ma dak li jkun, it-tihna għal ċentin. Għax il-lum il-ħajja saret maġla, kullħat għandu l-part-time jobs la u l-em, ġifiri, u bnidem naħseb li t-valida ħbi. Iva. Ifem, jina bint ħafna bxej, tal-għu għot merom, ġir mxie wahda jew ek jew xej, pero tivvalidah. U meta jkollok bżonn forsi ċertu nies ta' ċerta kwalità ħassibhom ħassibhom aktar. Mm, mm. Nafatturi li huma kontrakt iġri, per esempio, jitħarsu 500 euros ta' kull performance li jagħtu. Il-big names Malti huma kontrakti b'dan mod, ġifieri, sorry, kompli. Eh, aħna kien hemm diretturi li talbuna, pero ma kemm ukoll diretturi li tapprezza ħafna li jekk jaraw li inti grupp ġdid, jaraw kif ħatmur, mbagħad they go along. Hija xi ħaġa apprezzat ħafna, però eh, llum direttur għandu mod ġitta aktar. Sorry? Direttur għandu mod ġitta inqas 500 ġifieri dik kind of More or less hija standard. U forsi dak li jkun juri b'naqra aktar commitment ukoll. Iva, iva. Ifhem, naħseb bl-esperjenza tallimna wkoll li nażlu kas kemm jista' jkun mhux kbar ħafna. Mhm. Għaliex nemmen li tikkomplika iktar l-affarijiet u biex tagħmel xedjul Hija diffiċli, fejn so għalmenu aħna l-grupp tagħna sissa mhux qed naraw kbir u qed nibdew għani kazzajr. Mm. Il-proġetti huma kind of ambizjużi, però the number of people. Mm. Tkomlu production għamil tu tassart, u xek? Tassart. Dik kienet 2000? Dik kienet 2011. 2011, No exit. Il-grupp u għadu zazuħ ħafna, du zaħir. Iva, iva, xkifat l aħna bdejna billi, tafinti, niltaqaw, mm. niddiskutu. Ovvjament nbaġġaw il-finanzi, mm. grazzi għal faces u grupp ta' qabli. So kind of, you know, it was the right opportunity. Kenna lajnuna ta' għax ma tistax ta' għafem, għax xorta trid kenna lajnuna ta' l-ambasċata franċiża, kol, mm. kol. Kien proċess, jien ovvjament minn faces sa tru kien hemm naqra gap. Mhm. Allura l-affarijiet ikunu nbidlu, il-nies mm. fil-media jkunu nbidlu, ġifieri mm. bażikament I had to start all over ah. again, ġifieri eh, kellna wkoll il-apparti naw Rodri kellna lil Neil Falzon li huwa avukat ukoll No, no, it's okay. Ġifiri, xinu ma għandhomx il-pjani ta' 2012-13? Issa, apparti ġviri ta' Sartra, minna u koll, eh, ħdimna u koll Migrants on Campus, konna minna u Dows of Ephesus. Ah, ok. U għamilna Is-simpożju. Eh, ta' Sokrates. Ta' meħuda minn Sokrates, eżatt. U l-aħħar produzzjoni kienet Nine Parts of Desire. Ah, eh, dik kienet in a way naħseb poġġitna naqra in a very good eh, x'kien kien proġett interessanti kellna l-sponsors sponsorships ukoll minn l-Arts Fest u mhm. Irnexxilna nġibu wkoll l-awtriċi minn barra. Kien jiena nista' ngħid li jessaċ l-idea ta' politeatru baqgħet ħafna nstilet ġo fil-mija. Ġifieri minkejja l-fatt li jiena dimimt għan ħdimt ħafna affarijiet oħra u ħdimt ħafna ma' nies differenti. Imma naħseb eħe, naħseb politeatru baqa' L-istil Brechtjan jogħġobni, ħe baqa fija dik il-ħaġa li nixtieq nwassal messaġġ. Mm-hmm. Roderick huwa ovvjament on the same line as me u dik kienet l-starting point tal-grupp. Mm-hmm. Nek nota bħala xogħol um, sart u ovvjament no exit u Nine Parts of Desire kienet uh, fuq il-gwerra tal-Iraq. Ta' Saddam Hussein kienet fuq il- Fuq disa nisa, eżattament. Yes, Ġviri, u koll għamilna l-kunċett ta' forum theater il-għalix eh, l-autriċi mhm. kienet stat eh, an open discussion wara kull performance. Ġviri, dikja xaħġa li. Li iva, eh, li baqat ħafna. U li nixtuq li nkompluwa forsi mux dejjem, ma mhm. nixtuq. La tkellem fuq pole teatru, ħana ftit fuq pole teatru. Hawnhekk għandi bżonn kemm jista' jkun dettalji. Ok, għan prova nara l-memorja. Issa, kif tħalt fl-iskola? Ftakar kien hemm call for application. U applikajt, applikajt, naqfat li ma kellix esperjenza ta' xejn, kon nisti, ġviri. Imma tħalt għalih tissambat naraw jekk niddeqni. Xi proġetti ma' Mario ġibu l-kont hemmhekk ukoll. Kemm il-darba kontu tiltaqgħu l-iskola? Kważi kuljum. Fis-sens forsi fil-bidu, let's say, kienet three times a week, imma mbagħad peress li kontemporanjament kienu jagħmlu l-produzzjonijiet, mhm. ta' rehearsals kienu kuljum, tispiċċa tmur kuljum għax hekk forsi m'għandekx il-lezzjonijiet qed tgħin. Kienu jħeġġuna ħafna teachers biex jaraw biex imorru naraw il-proċess ta' rehearsals u kol. Ehm, nista' ngħid jiena mill-esperjenza ta' kollu teatru li tallimt ħafna u kol apparti mill-li qed tieħu sehem l-esperjenza mhm. personali tiegħek, ma l-fatt li tpoġġi dej direttur u qed titgħallem minn għandhom. Qed taraħ id-deriġi. Qed titgħallem, eh, qed taraħ id-deriġi, qed titgħallem It-tajjeb li jagħmel ħaddieħor, l-iżbalji li jagħmel ħaddieħor. Eh, fiex kien jikonsisti t-taħriġ? Taħriġ. Ġifieri pereżempju kont iltaqgħu tliet darbit fil-ġimgħa. Eżatt. Pereżempju kien ikolkom ma nafx tliet jew erba' lezzjoni jew ħames lezzjoni x'kienu jkunu tiftakar hekk bil ieħor. Iva kien hemm ħafna improvisation, ftakar dik kienet l-ewwel sort of. Dik kien l-għalliema, sorry. Mela kien hemm iva. Dominic Said, ftakar kien mm-hmm. jgħallem. Ehm, kien ikonna lezzjonijiet ehm, tal-vuċi u tal-mima ma' Narsi tal-Matta. Mm-hmm. Ehm, Mario kien tina ħafna u koll, lezzjonijiet ta' improvisation. Mm-hmm. Kien hemm waħda Anna Borġ. Inti forsi għadek żgħir meta konna żgħar. Kien hemm eh, akrobata Maltija, kienet tidħol ġo kaxxa tal-ħġieġ. Allura naħseb essar, sa' kemm ma kienx u jżomm xi rekords u minn tiegħek. Ma jidhirlix li kien hemm xi ħadd li kien eh, kien jieħu. Isu xi skrajbek. Però kien eh, kien iżommna ħafna ta' fuq ma tiex ħajġri Mario kellu ħafna proġetti. Hmm. Eh, ġuri fej seta, kien hemm ħafna kellu ħafna enerġija. Hmm. Vera beda polħat Ħafna, ħafna enerġija u eh, kien ukoll nagħmlu mod inna kien tella proġett ir-Russja. Tinna ġifieri eh, kienet mm. Essax mhux politeatru, kienet Russian Cultural Center, mm. però ovvjament kienu l-grupp Mm. ta' politeatru mm. ġiviri li kienu involuti fil. Mm. Jiena kħat la kont l-ICU u kol ġiviri Konna tellajna theatre and education, kind of kien hemm elementi ta' mhux kollu, ma kien hemm elementi ta' politeatru wkoll, ġifieri tlajna hemmhekk. U mat later on ovvjament Mario ma kienx baqa'. Nirrid insaqsix, u telaq xi 92, inti bqajt? Ovvjament ittellgħu produzzjonijiet u hekk. Nammetti naħseb li nuqqas ta' Mario ta' Ħass. Għax Mario kien eh, love him or hate him, ma tistax idrom bil-fors. Ej, enerġija, u għadu sal-lum, eh, ġifiri. Illi eh, ta' mira. Jina li he's my exodus in theater. Ġifiri, I will always owe it to him. Xi ħadd li jippuxjak u li għandu ħafna dixxiplina u dik naċċaġa sabiħa wkoll li teatru illi kif taqbad tej, issir naqra social club ukoll. Mhm. Ma dejjem kien jinsisti, żizna social club, speċi qegħdin hawn biex nitħarġu fit-teatru. L-ewwel ħaġa t-teatru, ma tħadd morru tixorbu. Kif ġifieri kellu ħafna dixxiplina li kienet eh, tinfiltra ġo fina wkoll, ġifieri li jiena meta mxejt kind of passi uħor fajti, kelli diġa disciplina ta' politeħi, mm. li għanitni ħafna biex tmur f'istituzzjoni oħra nista' ngħid, Fil-kull teatru nistgħu ngħidu l-influenzak żewġ modi l-iskola estetikament, l-estetika tal-Brechtjana, eċċetera, forsi etikament ukoll id-disciplina ukoll importanti. U teamwork ukoll li nista' ngħid li eh, konna grupp bir ta' nies mhux ħażin. Eh, ħarġu nies li ovvjament baqgħu teatru li ħarġu fil-medja, ġifieri kien hemm kien hemm taħlit Kavashkili, Slavutski, Mreshka, tiftakarhom dawn għal issa jkun għamilt xi werċi. Ma' Slavutski kont għamil żgur. Kienu kienu ġabonna daw il-persuni u konna minna xi workshops interessanti ħafna. Ma tiftarax per eżempju Slavutski it-tema prinċipali tax-xogħol tiegħu x'kien, per eżempju kien ċirklu per eżempju. Ir-Russi huma ħafna Stanislavski. Aha. Però ehm, jekk ma nif- I mean għadda ħafna żmien. Ivi, yes, yes, yes. Però jidher li li ħadem ma' anke ma' tutors Malti u they exchanged Interessant. ideas jekk minn irsejra żbax. Niftakar Zepp Camilleri wkoll leading the workshop miegħu. U Però naħseb kien kien hemm ovvjament studju Stanislavski influence mm. eh, ħafna fihom Tajb isemmi di Stanislavski, għax l-għan ta' riċerka li qed nagħmel huwa li nfittex traċċi ta' xogħol ta' Stanislavski. Fit-teatranti Malti jiena il-main area ta' riċerka tiegħi Stanislavski u teatru Russu. Allura su meta ġej biex naqleb teatru Malti qed nibda minn din it-traċċi ta' dal-prattikant Forsi mbagħad tgħidli jekk hemm breħt, kind of they are two different, you know. However, il-proċess ta' kif eh, titħol il-karattru, ehm, whatever, ġifri kien ħafna s-sims ta' nisbizzaħna l-workshops li konna namlu, ehm, anke jek mux għet tambru l il-ħin kollu da' Stanislavski, imma it is very obvious Stanislavski. Ġifiri, u għal-istess proċess. l-attur, whatever, il-bniedem ta' teatru jrid ikollu naqra good knowledge of historical background ta' teatru biex jifhem naqra iktar. But anyway, later on, meta bdejt iktar naqra u tinteressa ruħek, tirrealizza, ah, all right, that's what I've been doing. Ah, dik speċi ta' mhux naturali, kind of, in a way. Kultant ċerta affarijiet għalina kienu naturali wkoll, għaliex dak kien il-proċess bih konna naħdmu. Ehm, kien jitikom forsi ċertu status li qed intillinkjaw lilkom, li qed intillinkjaw il-politeatru ma' Russja, ma' Stanislavski. Għaliex l-ewwel dak iż-żmien ma tantx kienu opportunitajiet ta' teatru biex issir not directly politeatru, but kif għatlek politeatru was kind of my, my main contact. I mean, spiċċajt, waħda mill-ewwel esperjenzi tat-teatru tiegħi, spiċċajt nagħmel ehm, Edward Albi, Harold Pinter, proġetti barra minn Malta, Theatre and Education. Ma' politeatru, kien opportunità Ir-Russija, ġifieri dorna kien hemm diversi gruppi, kien hemm aħna kien hemm Carmen Azzopardi, grupp tagħha wkoll niftakar, u kien hemm ovvjament artisti oħra fuq oħra tal-arti. U aħna l-grupp tagħna konna tellajna xi ħaġa aktar kontemporanja. Kien hemm adaptation ta' Salvo Pirotta, kien jisma' Died Jitkin. U konna tellajnija mhux f'teatri, messaġġ, ġifieri tal-għajnejha posti differenti li varjaw minn sptar mm-hmm. sa università, sa skola tat-teatru. Eh, you know, ġifiri, eh, dak kien, il-Russja kien proġett interessanti ħafna, ġifiri. Eh, but Russians, meta marna fl-iskola ta' teatru, kien imur ħafna kontra l-idea ta' nizlafski tagħhom, ġifieri we were quite criticized fuq dak il-proġett. Għax dak iż-żmien il-night one, ġifieri Russja ovvjament kien dak waqa' taħna morna vera fi żmien storiku ħafna. Kien għaddu kif seħ il-kuk ta' Gorba. Ġifieri aħna vera morna transitional period. Period, eh, ġviri. Bizbis najdlek dakinar li marna St. Petersburg, kien dakinar li uffiċjament imbidlet minn Leningrad għal St. Petersburg. Ġviri, it was. Ehm, u ehm, kind of huma kienu Illum forsi ma nafx eżattament, jien l-unika darba li mort hemmhekk ir-Russja, forsi llum infetħu iktar. Dak iż-żmien kienu għadhom veru magħluqin ħafna, ġifieri they were not very open to alternative theatre, experimental. Għalihom, it was Stanislavski u tafki. Realizmu. U realizmu, eh. Tkun edukata ħafna, tax, ġifieri huma magħluqin ħafna. Le ħafna. They're very valid people. Yes, of course. Pero narom illi Anka minn dal-proġett li kellna, ma kienx perfett, kien fih ħafna difetti. I'm going to be honest. Għax bdiet ideja fetħet, imma it was a bit of a tmaċ u kif għaliex li kienet plejta tal-bukirotta. U spiċċat a mixture of Shakespeare, Marlowe, Brecht. So, Minn salbu furetta ma tantx kien fadal, ġifieri. Kien id-derġja narsi. But it was very visual, ġifieri very physical. Ovvjament kien hekk kellna a good ta' ġifieri mhux le, però huma ġifieri meta minni għall-iskola tat-teatru għajmin kienu kritikawna ħafna. Ġifieri niftakar, but despite everything it was a brilliant. Kienu kritikawkom fuq, kien jiġri reviews. Pereżempju, urejtu għambat wara kelmu. Iva, kena, kena għen, kif kien jagħmel politeatru a forum theater, ġveri wara ah, l-play, kien jinfetaħ diskussjoni u persi kienu nista ta' drama da, ta' teatru, ta' finti ovvjament dak li jkun Ħaj kritika. Ħaj eh? eh, kritika, konna qlajna kritika, mux ħazin. Mostly Illa li xumma kienu ħafna fuq Stanislavski, dejjem Stanislavski, u aħna konna kompletament differenti u l-istili li daħħal arsi fihom, klassiċi, ma tarafhomx ġifieri. So for them it was a big no-no. Interessanti di, kod naf bija dil-produzzjoni tal-lajt, imma ma kux naf dal-punt partikolari, dil-kritika li kienet inqelet. Mux kullim kien, għax aħna minna performances kif għatlek ġo sptar, ġo università, ġveri kien hemm ħafna minna pjaċiri, mm. pero niftakar dil-particular performance għal-studenti ta' teatru konna qlajna kritika. Mm. Ma kontx qed nista' nħassem li mtata ma kontx naf dal-kuntest. L-istess it-tutors minn kienu u kemm tista' jkun dettal ta' kemm kontu tiltaqgħu, x'lezzjonijiet kien hemm kemm tista' dettalji. Tini, anke kif kienet ir-ranjata ta' iż-żmien li mtada. Jiena meta tħalt kienet ir-ranjata minn Alfred Malija. Nadu kif beda hu. U kien hemm Ġożef eh. Ċappara ta' Sisti. Imbagħad eventwalment Ġożef ta' Ktarka. Eh, kif qed lek bdejna aħna l-ewwel sentej konna għadna Teatru Manu, ġifri konna l-aħħar grupp estaċ li mhm. konna hemmhekk. Eh, kien hemm ħafna commitment, ġu dak iż-żmien naħseb ma nafx illum xejn, però kien hemm ħafna enerġija fil-iskola. Kienu bħala tutors kien hemm eh, Carmen Oculina, mhm. kien hemm Giuseppe stess, Ċaffara, eh, Manuel, Manuel Kawki, eh, John Suda, Kien hemm Pier Portelli. Ok, Theater. Niftakar kien hemm Lina Gallia Combo. Hele, ifem, kien kull jum minn bar niftakar officially, it was every day, minn barra da apart il-weekend, il-four times a week. Okay, um, But again, emmek inti speċi kull term, millu ma kif jaħdmu, ma dak iż-żmien aħna konna inti tispeċjalizza kull term għandek eh, tibda bil-Grik nagħmlu mod. Allura tagħmel il-workshops u l-history tat-teatru, il-knowledge kollha il-voice, whatever, qed jirridjaw għal dak l-istil, għal produzzjoni, eżattament, mbagħad ikun hemm production at the end of the mm. term. Ehm, mbagħad bi Shakespeare, u mbagħad ehm, ehm, Molière, mm. Commedia dell'arte, ġifieri, u tibqa' tila mm. ġifieri Kien interessanti, jina I love my meta taħda u koll, ġifieri. Fil-fatt jien kont, meta kont jiena, Issa ma għadux però. Ma jien niftakru per eżempju kien konna sija ma' kull tutor, mhm, ma tkun għal tutor partikolari kien jħodna per eżempju erba' sija kien wassalna l-produzzjoni. Il-bla tal-bajda però. Immaġna kien kol kollezzjonijiet f'improvisation, forsi movement, voice, Ent me bezzina kien jgħallem hemmhekk ukoll. Iva, ent me kien jgħallem ħafna fuq physical theater. Speċjalment il-monologues, għax is-sistema kienet differenti hemmhekk, illum ma nafx kif inhi, ma inti kellek produzzjoni, kellek mm. production żejjed. Mbagħad kellek fit-tielet sena kellek il-performance il-Marvel Theater. Mm. Dak iż-żmien kienet l-istudenti kollhom il- Kif taqbad tgħid, ix-showcase tagħhom kienet tkun il-manual theater. Però mbagħad tispiċċa il-kors eventwalment bil-monologues, jiġifieri jagħmlu serata u l-attur speċi għandek showcase il-manual qed taraħ bħala grupp, bħala tim. Mbagħad qed taraħ individwalment, hemmhekk kienu jistiednu lill-kumpaniji u l-gruppi Xjaraw l-atturi ġodda. Jiena, infatti, I was approached, ġvin komplejt, Jina l-workshops għalija, kultant nimmissjom għax tant kem tista toħloq affarijiet. Illi kultant forsi meta jkollok lej titazza, għax intemmek il-linji. Meta il-proċess tiegħu Għax huwa ħafna aktar taf kif. So fejn nistgħu fejn nistgħu aħna nippruvaw anka kemm ma' faces u kemm ma' troop. Um, we make sure li meta jkollna direttur he will be open to do some work. So teħe din l-aħħar mistoqsija li nistaqsi anke biex nikkonkludu biex nżommu għasija. Ehm, Bad production waħda. Li taħtejt di hija vera ideali kif ħdibna U deskrivi ftit ir-rehearsal process. Għansemmi no exit. Okay. No exit konna tlita minn nis plus Albert Marshall. Għanna jena Roderick u eh, Sharon. Bezzina. Bezzina, eżattament. Ovvjament, għamilna ħafna studju fuq, eh, ġviri għamilna ħafna riċerka, ġviri għall-ewel konna nil-taqaw, ta' finti, sart is not the easiest of, of uh, voters, ġviri, and kind of with I mean, talked about ġiri samna ħafna l-opinjoni ta' xuxin xfimna l-karattri Character development, ġveri, we made sure to sit down to really understand. Għaliex hija play li ta' minn nies edha minn kollu, so ma tistax taffordja li xi ħadd ma fem xi ħaġa. So we kind of cleared that thing, fem. Ma seħe, ma ta' minna workshops eh, ma ġveri fil-proċess, konna namlu kem eh, rehearsals, U bat knejdin għara l-lum ħan għamlu workshop, jew ħan ibdew workshop, bat nkomplu rehearsals wara. Illi naħseb servit ħafna, anka biex tikkrea dik it-tensjoni li f'no exit hija tant importanti. Albert f'dik il-produzzjoni partikolari kien xokjana, x'kien ħadem bil-bright lights. Ġiri bażikament, na l-ewwel darba li ħdim teatru fejn inti qed udjenza ta' rom. They're in your face, so m'għandek dik il-ħaġa, għandek il-theater nights forsi. Vera tagħmel differenza u l-fatt li kif taqba' tgħid, li hu Eh, le, I mean, kon, ovvijament erba minn nies, imma mostly kienet fuq three pairs. Pero kienu, rehearsals kienu eh, intensi ħafna, għax kifatlek bil-workshops, imma kien tip ta' play li vera importanti li kamil a workshop qabel, jew at least some kind of uh, warming up. Kenna anka it's under discussion imma nagħmlu mod nine parts of desire. Kienet suċċess u kienet eh, għajmet ħafna kuxjenza. Eh, Irbatnijom aħna wkoll ma' wirja fotografika. Għax dak kien proġett, kont qed ngħidlek fuq l-ewwel li kien hemm NGO wkoll involut magħna. So, uh, ridna kind of bit-teatru tqajjem ċerta kuxjenza um, fuq daw in-nisa mhux ġast daw in-nisa raqini partikolari, ma nisa oħra li xi mod jew ieħor qed ibatu. Fehim allura għamilna werja fotografika wkoll ta' nisa Maltin. Mm. Allura we combined nine portraits of Maltese women with these nine portraits ta' nisa raqini li aħna konna qed ninterpretaw minnaħa tagħna. Ehm, illum naħseb forsi nagħlaq hawnhekk naħseb tant kemm hawn teatr, essaċ mm. teatru, tant illi biex iżomm in-nies interessati You have to really think outside the box. Yes, naqbel ma kemm. Fil-fatt, li naħseb kien xi sentejt li ta' ilu bdew jagħmluha bin-nudizmu ma stajx tkun ma tkunx tara tajl, ma jkunx hemm xi ħadd jgħeri fiha xi sentejt li tajl jew ftit iktar tliet snin erba'. U dik nara jsu manifesti suda li qed tgħid inti. Kulħadd għandu dritt u l-libertà tiegħu, ir-rigward Good luck for you. Imma kif għatlek tant kem ħan itkellem bħala forsi producer għamnek, mm. minn bħala attriċi, you know, sfortunatament, tittaħseb fil-finanzi u kol, biex biri mux mm. biss tajt isma jena irrit jina kun tella teatru tajjeb, but you have to be wise, li inti ħat iġbet il-nis. Mm. and not only by providing good works, but by somehow enhancing the people to come and see it. Um, dik kienet l-idea wara Nine Parts of Desire, illi kombinazzjoni meta applikajna rights, they asked us xin il-possibilità illi tiġi l-attriċi, and we did our best, thank Ġviri, kena anka l-għajnuna tal-ambasċata Amerikana, ġviri, but we did our best to really get her. U naħseb kienet a very good selling point, għax apparti li she enhanced the production, għax għandek il-persuna li kitbita li tella fil-produzzjoni i, ġviri għamlet id-disa garattri, ġviri she knows it inside out. U eh, Speċi kien kien interessanti ħafna, people really like the ah. stuff eh, il-proġett. Sfortunatament kellna weekend wieħed biss. Xtaqna forsi neħdu spunt minnu pers li dan kien xogħol kind of li kellana forsi fċertu. Eh, awareness ta' Li forsi, ma nafx, indu xaħġa forsi nsejna f'politika, forsi din ukoll ġejja minn hemmhekk. ta' fiddew nis ma jidux Zgur, zgur. Allura rridu jilħu dawk in-nies li mm. bħat jiġu huma imma qed immur inti hemm U dik kellha ġri disa nisa, kellha disa karattri fuq il-park. Konna tlet attriċi għamilna tri characters each. Għax qed naħseb li disa karattri kważi huwa huma chorus. kważi kju kien hemm disa' Griċi. U f'Malta kien hemm il-fenomenu tal-Greek theater. Ħafna ħafna rħula għandhom l-ispeċ ta' teatru Greek ta' ħafna tal ormi hemm. Ħallu hemm, biżebuġa minn għalija hemm, hemm ħafna ħafna ġili tkun zefu bidu stajt few, li tista' tkun di interessant speċjalment fis-sajf. Interessanti, riski, għax naf li quite fresh, ġari jessaċ eh, jiena u Roderick inaqat maħna u koll eh, Neil, l-avukat, mhm. eh, u kultantajna u koll Graziella Gallia Pirotta. Ma nafix. Pero aħna nemnu kol tabi li ndaħlu nizġodda, mhm. ġviri mux bil-fors, għax you know, mhm. nħobbu nużaw nis differenti u kol. Skont il-bżon tal-produzzjoni. Skont il-bżon tal-produzzjoni.